บุ๊กทูสิบแปด вісімнадцять การทำความสะอาดบ้าน прибирання в домі วันนี้เป็นวันเสาร์ сьогодні субота วันนี้เรามีเวลา сьогодні ми маємо час วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ сьогодні ми прибираємо квартиру ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ я прибираю ванну кімнату ำ สามีของดิฉันกำลังล้างรถ мій чоловік миє автомобіль เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน діти чистять велосипеди คุณย่า คุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ бабуся поливає квіти เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก діти прибирають дитячу кімнату สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา мій чоловік прибирає свій письмовий стіл ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า я кладу білизну в пральну машину ดิฉันกำลังตากผ้า я вішаю білизну ดิฉันกำลังรีดผ้า я прасую білизну หน้าต่างสกปรก вікна брудні พื้นห้องสกปรก підлога брудна จานชามสกปรก посуд брудний ใครเช็ดหน้าต่าง хто миє вікна ใครดูดฝุ่น хто пилососить ใครล้างจาน хто миє посуд